بوك تو سبعة عشر siebzehn siebzehn في البيت im Haus im Haus هنا بيتنا hier ist unser Haus hier ist unser Haus فوق يوجد السقف oben ist das Dach oben ist das Dach تحت يوجد القبو unten ist der Keller unten ist der Keller توجد حديقة خلف المنزل hinter dem Haus ist ein Garten hinter dem Haus ist ein Garten لا يوجد شارع أمام المنزل vor dem Haus ist keine Straße vor dem Haus ist keine Straße توجد أشجار بجوار المنزل neben dem Haus sind Bäume neben dem Haus sind Bäume هنا شقتي hier ist meine Wohnung hier ist meine Wohnung هنا المطبخ والحمام hier ist die Küche und das Bad hier ist die Küche und das Bad هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer باب المنزل مغلق die Haustür ist geschlossen die Haustür ist geschlossen لكن النوافذ مفتوحة aber die Fenster sind offen aber die Fenster sind offen اليوم الجو حار es ist heiß heute es ist heiß heute نذهب الآن إلى غرفة المعيشة wir gehen in das Wohnzimmer wir gehen in das Wohnzimmer هناك يوجد سوفا وكنبة dort ist ein Sofa und ein Sessel dort ist ein Sofa und ein Sessel تفضل واجلس setzen Sie sich setzen Sie sich هناك يوجد كمبيوتري dort steht mein Computer dort steht mein Computer هناك جهازي الستيريو dort steht meine Stereoanlage dort steht meine Stereoanlage التلفزيون جديد تماما der Fernseher ist ganz neu Der Fernseher ist ganz neu.